Isang halimbawa kung ano ang maaring gawin para sa mga sobrang mega ultra dakdak na pinakamabigat na matandang adulto sa aming mega video. Ang video na ito ay isang halimbawa na ibinigay kasama ang software ng Crazy Talk 7. Ngunit maari namin gamitin ang anumang larawan.